بشر بخير فإن الفارج الله الله حسبك مما عدت منه به وأين أمر والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Na početku večerašnjeg predavanja izražavam zahvalnost Allahu Đelešanu koji nas je okupio na ovom mjestu u ovakvom broju. Apelujem i sugerišem da se ovo predavanje i sva druga predavanja vezana za islam ili van islama od koji se čovjek može okoristiti imati hajra i na dunjalu i na ahiretu prate sa pažnjom ukoliko je moguće da se zapišu i da čovjek izađe poslije tog predavanja bogati za nešto novo što je naučio. Da znači predavanje ne bude ono koje će ući na jednu izaći na drugu uho, onda od njih nema nikakve svrhe. Naglasit ću da je večerašnje predavanje na principu kuranskih hajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači čime ću se služiti u njemu jesu ajeti i hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem te dokazi razuma i činjenice koje su prihvatljive za svakog onoga ko ima pameti. Znači ovo je jedno naglašavanje koje je potrebno. Zbog toga što se radi o jednoj vrlo delikatnoj temi, jednoj vrlo ozbiljnoj temi. Znači sam ovaj naslov ko su pravi sljedbenici Kur'ana i Suneta donekle nije prihvatljiv. Jer se njime automatski svi drugi muslimani, isključuju i negiraju. Tako da sad unekle i ne slažem sa njim, međutim taj naziv je bio potreban zbog toga što ono o čemu će ja večeras govoriti, a to su vehabije, jest jedan izraz zbog kojeg se ljudi ježe ili ga ne shvataju ozbiljno, odnosno shvataju ga negativno, tako da mi je večerašnja želja da se ispravno znanje po tom pitanju ponudi vama i da se kasnije to proširi među ovim narodom, kako bi se sve te fame, negativnosti i ono u stvari što nije istina ispravilo po pitanju tih ljudi koji se nazivaju vehabije. Kao što rekao, to je jedan vrlo frekventan i rabljen izraz u bošnjačkom narodu. Koriste ga svi, i mlado i staro, i pametno i glupo, i gdje treba i gdje ne treba. Ono što večeras želim reći jeste između ostalog i to da je pojava tih takozvanih vehabija, kažem takozvanih, objasniću poslije zašto kažem takozvani ili vehabija pod znacima navoda, jedna od rijetkih pojava pozitivnih koje su se desile u Bosni nakon rata. O tom potom objasniću to. Prva stvar odakle ćemo i krenuti jeste sam izraz čovjek, odnosno sam naziv, sam ime čovjeka po kojem tu skupinu ljudi nazivaju vehabije. Čovjek se zvao Muhammed, Ibn Abdul Vehab. Što znači Muhammed, sin Abdul Vehaba. Odatle dolazi izraz Vehabi. Ovdje vidimo da je Muhammed taj čovjek, a njegov babo je bio Abdul Vehab. A njegov babo Abdul Vehab je bio protivnik učenja svoga sina. Znači ovdje već vidimo prvu spletku, odnosno prvu zamku po pitanju Vehabija. Zašto? Zato što je upravo njegov otac koji je bio Abdul Vehab, bio protivnik svoga sina, odnosno njegovog učenja. A ljude su nazvali po njegovom babi, znači vehabi. Tu već vidimo da neke stvari neštimaju i vidimo određenu kontradiktornost. Dalje, e, postavlja se pitanje, ako je to tako u istinu, zašto se onda ti ljudi nisu nazvali Muhamedije? Jer čovjek po kojim zovu jeste stvari Muhameda, ne Abdul Vehab. Tu je također drugi odgovor, druga spletka i druga zamka da su prozvani ti ljudi Muhamedijama, znali bi ljudi koji su neuki i kojima se potura ta spletka, odnosno ta etiketa vehabija, da se radi o ispravnim ljudima, da su to u stvari sljedbenici Allahovog poslanika Muhameda, sallallahu Muhammeda s.a.v. Zato i zovu Muhammedije vezali bi direktno za Allahovog poslanika Muhameda, sallallahu Muhammeda s.a.v. i vjerovatno bi se poslije toga ljudi odazivali i ne bi znači sa jednom dozom i distancom otpora i negativnosti odmah u startu prilazili tim ljudima. Što tiče samog života, djela i rada Muhameda ibn Abdul Vahaba, dotaču se nekih smirnica i nekih skica iz njegovog života. Živio je i radio u vremenu od 1703. do 1791. godine po Isao Alehi Salam. Znači, njegovo rođenje je bilo 1703. godine, postao je sa svojih deset godina hafiz Kur'ana i sigurno je bio veliki borac za islam, što ćemo kasnije pokazati u njegovom trnovitom putu, a borio se prije svega za povratak ljudi i Kur'anu i Sunnetu, u vrijeme kada su se ljudi odalje od Kur'ana i Sunneta, kada ih je šetan obmanuo, kada su počeli obožavati na jedan izvijestan način, što ćemo također objasniti, kaburove, trubeta, mrtve ljude, takozvane evlije, znači na tom putu popravka ljudi i povratka njihovog Allahu Đelešanu u iskrenom slijeđenju Kur'ana i Sunneta, Naišao je na mnoge probleme. Bio je maltretiran, bio je proganjan, bio je napadan, bio je protiran i na kraju je vodio džihad i pobjedio. Ako malo bolje razmislimo i ako poznajemo put Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, vidjet ćemo da je sve ovo slično ovome je prošao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Znači svaki onaj koji hoće iskreno pozivati Kur'anu i sunetu, I povratku ljudi isto, nakon što se oni udalje od Kur'ana i Suneta, doživit će slična iskušenja. Znači, to nam govori da je put Muhameda ibn Abdul Vehaba jednak i sličan put Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam. Znači, još jedna sličnost sa Allahovim poslanikom Muhamedom sallallahu alaihi sallam. Kao što rekao, živio i radi u vremenu kada se širk vratio do Mekke i Medine na način obožavanja i tavafa oko kaburova turbeta, uzdizanja ljudi na stepen koji im ne pripada, znači do stepena haman božanstva i tako dalje. Šta u stvari znači širk? Širk jeste, braćo i sestre, premda pretpostavljam da većina znate šta je to, najveći grijeh koji čovjek može učiniti u svome životu. Na dunjaluku nema gore stvari od širka. Širk u stvari jeste pripisivanje druga Allahu Đelešanu i dolazi od riječi šerike, što znači uzeti partnera ili uzeti druga ova riječ iz arapskog jezika. Širk ne mora biti samo kao što to neki razumiju da čovjek sebi iskleše kip ili e, od nekog drugog materijala, znači ne od drveta, da napravi sebi nešto što će obožavati. Ili kao što su radili mušici meke, napravili bi od datula sebi kip, obožavali bi ga, zatim bi ga pojeli poslije toga. Znači ne mora širk biti samo u ovom obliku. Postoji mnoge vrste širka. One dvije na kojima ću se ja večera zadržati, koje ću spomenuti i objasniti, jesu prije svega širku Allahovim svojstvima i širku dobi. Da bismo znali zbog čega se Muhammed ibn Abdullahab borio protiv širka i da bismo znali da to danas postoji kod nas. I da upravo oni koji vole ta širka ne znaju da je on, nazivaju ljude koji govore protiv toga, a govore Allahovim svjetlom nadahnuti, nazivaju vehabije. Prvo širku Allahovim svojstvima. To znači kada čovjek sebi pripiše ili kada mu neko pripiše neko od Allahovih svojstava. Jedno od Allahovih svojstava jeste da je on alimul gajb, onaj koji poznaje neviđenu, koji poznaje budućnost, koji poznaje sudbinu. Ako neko sebi pripiše da zna sudbinu, budućnost ili neviđeno, ili ako mu neki čovjek to pripiše, čini širku Allahovim svojstvima, zar ne? Znači, Allah je pridružio druga u svojstvu koje pripada samo Allahu Đelešanu. Zašto ovo govorim? Zato što se ovo rasprostranilo i prisutno je u mnogome danas i kod nas. Dokaz protiv ovoga, odnosno za ovo što govorim, na potvrdu mojih riječa, dokaz protiv te prakse, jeste govor Allaha uzvišenog u al Enam, u 59. ajetu. Šta kaže Allah Želešanu? Indahu mefatihul gajb, la ja'lemuha illa hu. Samo su, kaže, kod Allaha ključevi gajba, ključevi tajni, ključevi budućnosti, ključevi sudbine. Ne poznaje ih niko osim On osim Allah Đelešanu. Posle ovoga može li neko sebi pripisati to svojstvo? I ako pripiše šta je On, subhanahu. Druga stvar, odnosno drugi aj koji to potvrđuje, da Allah Đelešanu kaže za svoga poslanika Muhammeda s.a.v. وَمَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ سُوء Za Allahovog poslanika s.a.v. Muhammeda, najboljeg čovjeka, najbolje stvorenje svih vremena na zemlji, odnose se ove riječi. Kaže da sam ja poznavao gajb, neviđenu sudbinu, budućnost, sebi bih mnogo hajra priskrbio i ne bi me doticalo zlo. Znači, ni Allahov poslanik Muhammed sallallahu sallam to nije poznavao, osim u domenu da nas obavijesti da bismo čvrstili vjerovanju njega, pa kako neki običan čovjek to može poznavati? Ovo govorim zbog toga što danas mnoge takozvane evlije sebi priskrbljuju pravo poznavanja gajba, i kažu desit će se to i to, ili ako se ti u ovoj prostoriji, u ovoj prostoriji tamo dešava se to i to. I ljudi im vjeruju i smatraju ih uzvišenim. Ne, to je laž. A kako je laž, objasnit ćemo možda jednom drugom predavanju. Širk u dovi je druga vrsta širka koji želim objasniti. Jer se i protiv njega borio Muhammed ibn Abdul Wahab. Znači, postoje ljudi koji su uzdignuti, dali od sebe samih ili drugih ljudi, na nivo i stepen koji im ne pripada. Kako? Dolaze im ljudi i traže od njih izlječenje, traže od njih obskrbu, traže od njih da im dadu hranu, da im spuste kišu, čak vjeruju za njih da upravljaju zajedno sa Allahom Đelešanuhu svemirom. Ako neko znači po, misli da je taka ili od nekoga traži da bude taka ili neko za sebe kaže da je takav čini širku dobi. Zašto? Jer mu dolaze ljudi kažu molim te spusti nam kišu, molim te daj da ozdravimo molim te daj nam hranu. A sve su ovo osobine Allaha Đelešanu. I samo se Allahu Đelešanu upućuje dova. Pa ako se nekom drugom osim Allahu uputi dova na ovaj način, da se nekom moli kao što se Allah moli, ili više od toga čini širku dovi. Kaže Allah Đelešanu 106. majetu sure Yunus. I ne moli se onome ko ti ne može štetu nanijeti, niti ti može korist pribaviti. Jer ako bi to učinio, zaista bi nevjernik bio. Druga stvar je da me pogrešno ne razumijete. Normalna ljudska korespondencija, kada kaže čovjek čovjeku, dodaj mi čašu vode, ili daj mi tu kasetu, ili pomozi mi da poguram auto. Znači, kad čovjeka moliš na taj način što je u ljudskom domenu, to je sasvim normalno, naravno to nije širk. Ali kada moliš čovjeka za ono što on ne može, jer čovjek je naravno slab, svi to znaju, samo se ljudski umovi nekada pomrače pa misle za nekog drugog ono što u stvari nije, e onda je to širk u dovi, kao što rekao. Ovo znači da između Allaha Đalešanuhu i njegovih robova ne ima posrednika. Ne ima posrednika u smislu da ja dođem tebi i da te molim da mi daš nešto što ti ne možeš uraditi. Nego sve ono što meni treba, makar to bila obskrba, Allah je Ar-Razak, onaj koji najbolje obskrbije, makar to bilo izlječenje, Allah je Đalešanu, onaj koji liječi, makar to bilo spuštanje kiše, samo je Allah može spustiti, znači onda je potrebna direktna dova Allahu Đalešanu. Jer kaže Allah Đelešanu u suri Bekare, nakon što kaže ove ajete, znači na mnogim mjestima u Kur'anu, Allah Đelešanu kaže sljedeće, u smislu, jes eluneke anil hamri vel mejser. Pitaju te o vinu i kocki. Reci, kul, oni su zlo i tako dalje. Zatim, jes eluneke anil jetana. Pitaju te o siročani. Reci, pomoći njima je veliko dobro djelo. Jes eluneke anil nahir. Pitaju te o mjesečnom pranju. Reci, tako dalje i tako dalje. Međutim, kada Allah Želešanu kaže sljedeće, o idha seleke ibadi anni fe inni qarib, u džibu davete da iza dan. Kaže, kada te moji robovi za mene upitaju, Allah Želešanu tad ne kaže reci, nego odmah kaže ja sam blizu. Znači, kada te za mene upitaju, nema posrednika između mene i mojih robova. Nego kaže, fe inni qarib, ja sam blizu, odazivam se molbi onoga koji me moli. Znači, to je vrlo bitno da se zapamtimo. Jer upravo protiv ovih stvari borio se Muhammed ibn Abdul Veha, a ja želim da vam to prikažem i predstavim da razumijete te stvari, da razumijete zašto danas ljude koji su inšalah na pravom putu nazivaju vehabi. Dalje, sljedeća stvar blitka ovome prisutna je danas širom Bosne, po čitavoj Bosni. Prisutna je dobrim dijelom i u Sarajevo. To su turbeta. I ono što je još gore, jedno znači posebno turbe, To je sedam braće na Bistriku. Ljudi odlaze tamo radi beričeta. Nadaju se da ako odu tamo i dodirnu taj kamen, desit će im se beričet. Ispunit će im se dove. Otklonit će im Allah zbog toga zlo. Zaboravili su na Allaha, ne padaju mu na seđu, ne klanjaju mu se. Misle samo da ako dođu na to mjesto, da će im Allah popraviti njihovo stanje. Wallahi, braćo i sestre, ovo je ista stvar koju su činili mušici Mekije za vrijeme Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Jer su oni dolazili i govorili Allah je jedan od najvećih. A mi se kipovima klanjamo samo zato da bi nas Allahu približili. Tako danas ljudi kažu Allah postoji, ali odlazimo kod sedam braća i da turbeta da bi nas to Allahu približilo. Zar to nije ista stvar? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer u trećem ajetu kada pita svoje robove zašto ih obožavate, zašto dolazite mušicima, odnosno kipovima, zašto činite širk na taj način, oni kažu ma na abuduhum illa li ukarbi buna ila Allah. Kaže, mi ih ne obožavamo osim da bi nas Allahu približili. Samo zbog toga. Pa i danas ljudi odlaze na sedam braće, ubacuju pare i misle da će i to približiti Allahu Želešanu. Ista stvar, Allahu se ne klanjaju. Ista stvar kao vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda se veseli mušika nekim. I protiv ovoga borio se Muhammed ibn Abdul Wahab. Ja vas pitam, je li ovo zaslužuje borbu? Je li ovo zaslužuje da se bori protiv njega? Turbeta, Vraćam se znači na obična turbeta koji postoji širom Bosne, gdje ljudi ostavljaju masu para. Te pare idu, Allah zna gdje. Koji koristi, Allah zna gdje. Zašto ljudi ostavljaju pare? Misle da će ako ubace pare tu, to im pomoći povećati im berišat i zliješti, priskrbiti im hajr i otjerati zlo od njih. Je li to potpuno ista stvar i primjer kao što sam ga naveo malo prije? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed za kojeg nam je naređeno da ga slijedimo nigdje u svojim hadisima, u svom govoru, svojom praksom, svojom šutnjom, odnosno prečutnim odobravanjem, nije spomenuo turbeta. Nije ukazao na njihovu granju, na njihovo uzdizanje, na njihovo veličanje, na njihovo uljepšavanje. Zbog čega? Zato što ako to uradite, otičete od pravog puta i šetan će vas toliko zavesti kao što sam vidio u Tuzli na mnogim drugim mjestima, da će ljudi doći i kod tih turbeta, misleći da su muslimani, činiti kršanske običaje. Šta? paliti svijeće, donositi hljeb i tako dalje i tako dalje. Znači vidimo kako jedna zavoda, jedna novotarija vodi čovjeka u lanac isti, a sve je to zavoda i put u vatru. Prilazimo na evlije. Znači spomenuo sam lažne evlije, takozvane evlije i tako dalje. Da se neko ne bi uvrijedio i pogrešno razumio ovo što govorim, evlije svakako postoje. Ja ih ne negiram na jer Ili Allah, Đelešanu, spominje u Kur'anu. Samo vidjet ćemo ko su evlije, šta su stvari evlije. Allah uzvišen u suri Yunus u 62. ajetu kaže u 64. ajetu Allah Želešanu kaže Ela inne evlija Allahi la haufun alihim wa lahum jahzenum Zaista kaže za Allahove vlije neće biti straha i neka se oni ne žaloste. Pa zatim Allah Želešanu sljedećem ajetu kaže ko su vlije daje njevu definiciju Eladine amanu ve kanu jettakun Oni kaže koji budu vjerovali i budu bogobojazni. Budu se Allaha bojali. Znači oni koji vjeruju, mnogi će danas i svi će reći da vjeruju Allaha. Međutim, ako vjeranje nije ispravno, a vidjeli smo da čovjek može činiti seždu planeta i imati neispravno vjerovanje i dajemo dokaze, zato rekao sam samo Kur'an i sunet je ovo predavanje i jasni razumski dokazi. Kaže Allah Đelešanu, oni koji vjeruju, koji su bogobojazni. Šta znači bogobojaznost? Mnogi džarili, Mnogi mnoge neznalice, mnogi ljudi koji su zaboravili na Allaha, danas kaže se samo Allaha boji. Jesu oni bogobojazni? Bogobojaznost je, braćo i sestre, kao što kaže Diju Leme, staviti pregradu između sebe i džehennemske vatre. Na način što ćeš činiti ono što ti je Allah naredio i slijediti sunet, a ostavljati ono što je Allah zabranio i ono što je ostavio Allah poslanik sallallahu alaihi sallam od nekruha. To je bogobojaznost. Znači, bogobojaznost isto izraženo u hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, kad kaže ono što sam vam naredio, uradite koliko možete, a ono što sam vam zabranio, ostavite, ali ovdje nema koliko možete. Ostavite sve u potpunosti. Ovo naravno ne znači da se ovim otežava, nego trudi se čovječe, brata i sestro, i ostavljaj ono što je Allah zabranio. Bićeš bogobojazan. Jer kod Allaha Đelešana su najbolji i najviše voli bogobojazni inne akramakum inda Allahi tkakum, najbolji kod Allaha, najplemeniti, najbolji onaj koga se najviše boji. Znači to su oni koji su boga, bogobojazni i to su stvari Allahove vlije. Znači oni koji čine ono što je Allah naredio, oni koji slijede sunet, oni koji ostavljaju što je Allah zabranio, klone se me kruha, to su oni koji pretiču druge čineći dobra djela i to su Allahove vlije. Vraćamo se na život i rad Muhameda ibn Abdul Wahaba. Glavne odrednice njegovog života bile su povratak istinskom tevhidu, Kur'anu i Sunnetu. Šta je tevhid? Tevhid je iskreno obožavanje Allaha Đelešanu, potvrđivanje Allaha vjednoće, da je Allah Đelešanu samo jedan i da Allah Đelešanu ne ima druga. Suprotno ovome je širk. Danas mnogi ljudi ne znaju šta je tevhid, a znaju šta je tehvid. Znači, mnogi ljudi, odnosno žene kažu idemo na tehvid, čineći tako jednu veliku jezičku grešku. A Allah najbolje zna možda i akiretsku grešku, premda ona akiretska o vjerovanju gora od jezičke. Tehvid, braćo i sestre, znači požidoviti se na arapskom jeziku. Kad neko kaže idemo na tehvid, na uzubila, kaže idemo se požidoviti. Tako da poslije ovoga opomenite i upozorite ljude koji ne znaju. Ono što se time želi reći jeste teuhid, Allahova je potvrđivanje da je Allah Đelešanu jedan i da ne ima druga. Znači to je teuhid. Suprotno njemu je rekao sam širk. Pozivao je znači Muhammed ibn Allah čitav svoj život teuhidu. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. kada je došao 13 godina u Meki pozivao je teuhidu. Znači u Meki nije bilo propisa o striktnom naređenju klanjanja, o postu, o zekatu, o hađu, o vođenju džihada, o naređivanju dobro odvraćanju zla, samo teuhid. Objasniti ljudima, dati im do znanja da je Allah njihov gospodar, da ne čini je širk Allahu ako mu se klanjaju i tako dalje. Znači isto kao put, kao put Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu sallam. Druga stvar koja za koju se borio jeste vraćanje i življavanje ičtihada. A ištihad je dolaženje do rješenja po nekom pitanju vjere na osnovu dokaza, na osnovu Korana i Suneta. I treća stvar jeste oživljavanje džihada, oživljavanje borbe na lahom putu nakon što je to bilo zamrlo i nakon što su muslimani bili okrenuli svoja koplja i sablje jedni na druge. Nažalost i danas, pa ćemo vidjeti i čuti da sa teritorije Saudijske Arabije nekih je stiri sram i sa teritorije Kuvajta uzneću avioni američki i britanski koji bombarduju ir iračku djecu, subhanallah. Nekim se Allah smije, neka je Allah ukući. ولك الحفظ بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ولك الحفظ بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ناسي الفجار في نشوتهم يا شهيد أن نور الله لا لن يخمد يا شهيد ناسي الفجار في نشوتهم إذا سبي ostavio إن napisao 15 kapitalnih dijela. Jedno njih donio sam ovdje da vam pokažem, to je dijelo Kitabu Tevhid. Znači, dijelo koje po svom obimu najizgled malo. Međutim, u ovom malom dijelu krije se zaista nešto veliko. Ovo najizgled malo dijelo proučava se mnogim islamskim fakultetima širom islamskog svijeta. Također, u tom dijelu na, e, postoji jedno poglavlje koje se zove Men tabarraka bi šeđerin ev hađerin u nahvehima. Što znači onaj ko smatra da postoji određeni bereket u drveću i u kamenju i onome što je tome slično. Šta ovo znači? Znači da Allah uzvišeni kaže u suratu Neđu u 19. ajetu Efraitumu late vela uza. Jeste li vidjeli Lata i Uza? To su bila dva najveća mušička božanstva. bile su iskrcane od kamenja, odnosno od drveća. I kaže imena ta trećeg najmanje cijenjenog. Znači u ovome vidimo da ne ima bereketa u drveću i kamenju, da je ono samo zbog onog zbog čega ga Allah stvorio da se od njega napravi kuća, odnosno potpali vatra, a da je iskreno vjerovanje, obožavanje Allaha Čelešanu bez posrednika. Zašto ovo govorim? Zato što u hadisu koji slijedi koji se prenosi od Ebi Vakida Elejsija, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, možemo da kaže on, izašli smo sa Allahovim poslanikom u bitku na Huneinu. Ovaj događaj je bio e, nakon osvajanja Meke, to je znači osma godina po Hidžri, 20. godina od početka poslanstva. 2000 novih muslimana je tad primilo islam. I izašli su odmah u bitku u džihad na Allahovom putu sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam. Bili su još svježi novi vjeri. Nisu sve najbolje naučili. Pa su prolazili po jednog, pored jednog drveta, njihovog drveta koje se zvalo Zatulen Vat, gdje su kao mušici ostavljali svoje sablje i odsjedali radi odmora, pa kad su vidjeli to drvo, rekli su, o Allahu poslaniće, aj nam i u slavu napravi Zatulen Vat, da imamo, kaže, to naše drvo. Na ovaj način, znači, pozivajući širk, jer nema svetog drveća u islamu i svetog kamenja. Pa reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu ekber, Allah je najveći. Kaže, upravo ste mi rekli ono što je Musa, alaihi selam, narod rekao njemu. Znači, prije mnogo godina i zaista je to sunet. Šta su mu rekli? Kad je isto tako izveo i kad su se spasli faraona njegove svite, rekli su mu, o Musa, kad su prolazili pored ljudi koji obožavaju kipove, hajde, kaže, ti nema napravi ovo što oni imaju, pa da im imamo Boga kao što ga oni imaju. Pa je rekao Allah, poslanik sa osanem, zaista ćete slijeti sunet oni koji su bili prije vas. U sklopu ovoga navješću predaju koja je sahi bilježe Budavu, da je Omer radijallahu anhu jednom prilikom poljubio Hadžaru Esved, crni kamen u Bejtullahu Kabi. I rekao, tako mi Allaha ne ljubim te ni zbog čeg drugog osim što sam vidio da te Allah poslanik sallallahu sallam poljubio. Znači radi običaja, radi suneta za koju će imat nagradu. I dobro znam, znači i taj kamen za koji se kaže smatra da je došao iz dženeta, kaže znam da mi ne možeš donijeti korist, niti mi možeš nauditi. I da nisam vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem te poljubio, nikad te ne bih poljubio. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije mog poslanstva. Ali nikada on nije rekao sallallahu alejhi ve sellem gdje se taj kamen nalazi. Zašto? Da ga ljudi ne bi uzeli i učinili ga predmetom obožavanja. Znači vidimo sve ove stvari protiv kojih se borio i protiv kojih je radio Muhammed ibn Abdul Wahab da su iste sa onim s je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A podvrću to sljedećim primjerom. Danas u Bosni postoji svijeto kamenje. Je li tako? Je li nije? Postoji. Gdje? Na Ajvatovicu. Znači ljudi odlaze na Ajvatovicu da bi donijeli svijeto kamenje od ozgovu. Da bi uzeli komad stijene koja će im donijeti beričat, da bi se njime otrljali, znači otrljali svoju odjeću da bi ga ponijeli kući. Upravo ove stvari protiv koji se borio Allah poslanik Muhammed sallallahu i Muhammed ibn Abdul Wahhab I kada kaže što ljudima, evo dokaz, evo Kur'ana i Sunneta, kažu ti si vehabija. Šta je to sad? Zbog čega? Šta je u tom loše? U Turskoj, a čini mi se da se prebacio dio toga i u Bosni, postoji i mu brada. Znači, osim kamenja i drveća, postoji mu dlaka iz, iz brade Allahovog poslanika sa veselem. Pa ljudi odlaze talafe oko toga, taru se o to i tako dalje. Znači vidimo dok je šetan, ako popustiš na jednoj stvari u islamu, dok je šetan zaveo ljude. To je smiješno, jasno. Međutim, kad umovi potamne, onda to njima postaje nešto zbog čega su spremni glavu dati. Prolazimo na još jedan dio po znacima navoda, znači nakon svega ovoga, mislim da vam je jasno o čemu se radi, po znacima navoda vehabije u Bosni, ili takozvane vehabije u Bosni. Možda niste znali Doktor Ahmed Smajlović Rahmetullahi, jedan od najvećih bošnjačkih halima svih vremena, čovjek koji je napisao doktorsku dezertaciju na arapskom jeziku od 770 stranica, poznat bio u čitavom islamskom svijetu, preveo je jedno dijelo od Muhameda ibn Abdul Vehaba svoje vremeno, 77. godine, i to dijelo je izašlo u izdanju Rijaseta islamske zajednice SRBH. Znači, 77. godine ovdje je bilo ljudi koji su prevodili dijela Muhammeda ibn al-Vahaba, a nisu ih zvali Vahabije, ili su ih možda zvali Vahabije, Allah najbolje zna. To dijelo je tri temelja. I svoje je sadržano u Kur'an, kuranskim ajetima, sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, dvije stvari vam ostavljam, ako ih se budete držali, nikad nešto zavutati. A te dvije stvari su Kur'an i sunnet. Znači svako dijelo je na principu kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu A oni drugi koji nazivaju i kažu, istina je kakve vehabije, uglavnom koriste riječi šehova, riječi uleme koja je po znacima navoda ulema i tako dalje. Znači ovo opet pokazuje neke stvari i bliše magu ispred ljudi. Dalje, zbog čega ovo navodim? Zbog toga što ovo je jedna skripta, jedna knjižica od 30-35 stranica koja će se uskoro, ako Bog da naći, i doći u ruke ljudi da je pročitaju govori upravo o životu i dijelu Muhammed ibn Abdullahava skrašenom dijelu uz ovo dijelo koje je prevedeno bosanski jezik. Gavran Kapetanović Rahmetullah Ali, poznati znači Munir Gavran Kapetanović, kaže jednom od svojih dijela, čini mi se da je to dijelo, sam malo zaboravio, nisam mogu naći. Čini mi se da je to dijelo Mladiće mjesec opet sjet na 21. stranici, na stranicu sam zaboravio koje je dijelo, Kaže, bili smo najsretniji, najsretniji period našeg života jeste kad smo prevodili dijela Muhammeda ibn Abdu Vahaba. Znači, vidimo za ljude koji nisu tu, da je znači toga bilo i prije ovdje u Bosni. I od, zašto je onda čudo? Zbog ovih ljudi sada. Sljedeće poglavlje na koje ću prijeći, ono što je karakteristično za Vehabije danas. Zbog čega nekoga zovu Vehabije? Odgovorit ćemo sad i na to. Prvo, brada. Znači čovjek ako ima bradu, bradu koju je Allah Želešanu dao muškarcu, njom ga odlikovo i učinio ga drugačijim od žene i djeteta. Jedino vidljivo obilježe koje ga čini drugačijim od žene i djeteta nije dao da se brije, nego da je pusti i njeguje i liči na muškarca, da mi izvinim braća koja nemaju bradu, ne želim ništa nam odbila e, učiniti negativnim ovdje, Jeste znači od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako je brada obilježe vehabije, onda je Allahov poslanik Muhammed sallallahu sallam bio vehabija. Kažu kad to vidi, e pa vi ti si vehabija, nosiš kratke nogavice. Ako je to obilježe vehabija, onda je Allahov poslanik sallallahu sallam bio vehabija. Zašto? Postoji mnoge predaje da je Allahov poslanik sallallahu sallam nosio svoju odjeću iznad članaka, čak iznad nogavica. Čak postoji hadisi u knjigama Ehlu Kitabija, da se najavljivo sahabi koji će nositi nošnju odjeću, donji dio iznad članaka, konkretno čak iznad e, docevanice će im biti odjećan. Pokrivanje žena. Mnogi danas kada vide ženu pokrivenu mahramom ili ženu čije lica pokriveno kažu vi ste vehabije. Onda je Allah poslanik sa selem i njegove žene i žene shaba bili vehabije. Je tako? Zato što su njegove žene bile pokrivene upravo kao danas naše sestre koji se pokledaju Allah Đelešanu nagrad učesti i dajem svako dobro. Sljedeća stvar, dizanje ruku u namazu četiri puta, na početnom tekbiru, kod odlaska na ruku, vraćanja sa ruku, dizanja sa, treći, sa drugi na treći reka. Kada vide tako čovjek klanja, kaže ti si vehabija. Onda je Allah poslanik sa veselom bio vehabija. Jer su najvjerodostojnije predaju namaza Allahov poslanika sa veselom upravo takve. I kaže ima muslim bilježi, kad čujete ima muslim Buharija, tu nema šuhe i sumnje, to je vjerodostojno sto posto. Zadnje kaže na čemu je umro Allahov poslanik sa veselom, jeste da je tako klanio. I tako bolio namaz, a kaže klanjajte kao što mene vidite da klanjamo. Sljedeće, otisti od sežde na čelu. Znači čovjek koji čini seždu, čelo mu se udubi. Ostane otisak na čelu. Kad to vidi, ko što meni vam kaže, imaš biljak behabije. Ako je to biljak behabije, onda Allah poslanik sam sam bio behabija. Allah je zašao da spomnije behabiju u Kur'anu. Zašto? U 29. ajetu sure Fetr kaže Allah uzvišeni Simahu fi buđuhim min eferi suđud. Na njihovim licima su tragovi od činjenja srđde. A koga to spominje Allah poslanik sa samim ashabe? Spominje ashabe da su njihovim licima trago činjeni na seđde. Jer su ashabi bili vehabije, subhanallah. Jer su bili iskreni sljedbenici Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Sljedeća stvar, vehabije takozvane pod znacima navoda zabranjuju trgovinu Kur'anom. Pa kažu, vi ste vehabije. I kažu, kod vehabija samo Kur'an i sunnet. Pa šta drugo treba biti nego Kur'an i sunnet? Zabranjuju trgovinu Kur'anom. Onda je Allah poslanik sa sam bio vehabi, on je to zabranio. Rekao je čovjeku koji uči Kur'an za pare, da će izaći pred Allaha Đelešanuhu na sudnji dan sa licem bez mesa samo kost. Allah Đelešanu kaže u svojoj knjizi Kul la es'alukum alayhi ajra in hu ila zikra lil alamin. Reci, ja vam za Kur'an ne tražim nagradu. Ne tražim da mi plaćate kada pa mučim Kur'an. Kur'an nije trgovina. Pa da hatma bude 20 maraka, jasin 50 i tako dalje, tako dalje, ko što imaju cenovnici u pojedinim džamijama na uzubillah. Kur'an je da bude opomena svjetovima, ljudima da nađu svoju sreću, put i spas, da se ljudi ne ubijaju i čine samubistva, ne znaju zašto živjeli ni zašto će umrijeti. Zbog toga je Kur'an. I to treba objasniti ljudima. Ovo ne znači što sam pobrojio da su to najbitnije stvari u islamu, ne. Međutim, ovo sam pobrojio zbog toga jer su one bitne u islamu. Svaka stvar u islamu je bitna i sve ovo sunet Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Ako znači zbog suneta Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. nekoga zoveš vehabijom, onda vrijeđaš Allahovog poslanika s.a.v. Onda je on vehabija. Znači ove su stvari bitne, iako kažemo, nisu od najbitnijih stvari u vjeri s kojim je došao Allahov poslanik s.a.v. Međutim, ove stvari, na ovog bila muslimanu, ne smiju smetati. Također, vehabije nazivaju i fundamentalistima. Kaže, vi ste fundamentalisti. Kada čujete ovaj izraz fundamentalista, da vam neko kaže, se pridržavate Kur'ana i Sunneta, budite ponosni na to. Izraz fundamentalista jeste epitet za muslimana. Zašto? Jer riječ fundamentalista, fundus, dolazi od latinske riječi fundus, što znači srž ili dno. Svi bi volili i kršani i židovi da su fundamentalisti, ali oni nemaju na čemu biti. A musliman kad je fundamentalista, kad se drži svoje vjere, On je ponosan ja. U očima onih koji ne vjeruju, on je strah i trepet. Zato židovi i drugi njihovi pomagači žele ovaj izraz ubaciti neukom muslimanskom narodu, isto kao izraz vehabije, da bi oni mislili da je to nešto loše i da se ne bi vratili Allahu Đelešanu i slušali šta im ti ljudi pričaju i im govore samo istinu. Kaže Allah uzvišeni, Ja i ohlazine amenu udhulu fi silmi kafetem wala te tebi uhutuvati šeitan. O vjernici, uđite Allahu vjeru skroz, Potpuno. I nemojte šetane stope slijediti. Znači Allah Želešanu poziva mumine da budu fundamentalisti. Uđite potpuno Allahovu vjeru. To je hajr. Znači kad čujete ovaj izraz, to je hajr za vas, znači, i sestre. Zatim nazivaju ih teroristima. Kada se god desi nešto što oni ne vole, kažu to je terorizam. Jeste li ikada, braćo i sestre, čuli za židovski ili kršćanski terorizam? Jeste li čuli zbog ovog što židovi rade u Palestini da je to židovski terorizam? Jeste li čuli za ono što radi Ira i Leta da je to kršćanski terorizam? Ne. Samo muslimanima islamski terorizam. To je sve zbog toga što su oni boje muslimana. Boje se islama. Boje se, znači, tog lažnog svijeta koji su izgradili lažnim staklenim nogama da im ga ne sruše, a znaju vrlo dobro da ga mogu srušiti samo muslimani koji sadrže Kur'ana i Sunneta. Zato kažu teroristi. Ono dijete u Palestini od 8 godina, kad uzme onaj kamen pa ga bacano je terorista, a židov koji puca najsavršenijim oružjem i avionima gađa, ubija mu majku i sestru i siluje, on je borac za pravdu i mir. Wallahi, to su lažovi. I nije to tako. Oni su teroristi, a ne muslimani. Sljedeća stvar, kažu, vi ste plaćenici. E to je ono da su pogodili. Moram biti objektivan da kada su pogodili ali pogodili su u smislu da su plaćenici za ono što im Allah obećava. Zaista će im Allah Đelešanu kad se drže Kur'ana i Sunneta platiti najboljom platom. Kaže Allah uzvišeni i dobit ćete na sudnjem danu tek svoje prave plate. Tada ćete biti najbolje plaćeni. I zaista su plaćenici, oni rade zbog toga. Ovi sitni interesi Kada kažu djevojka se pokrali 100 maraka, čovjek nosi bradu na 200 maraka ili svako udaranje prstom na tešehudu pola marki i tako dalje, to su izmisli oni kojima je materija okupirala mozak. Nažalost, ne vidi ništa izvan toga i to je zaista bijedno jedno. Na kraju ovog predavanja reći ću sljedeće i sa njim ću završiti. Iz ovog je jasno, braćo i sestre, i drago mi je da se ovo još reklo i ova kaseta će biti vama dostavljena da je proširite dalje na svako mjesto gdje možete kako bi se ove stvari objasne narodu i kako bi čuli i uputili sinša na pravi put. Ne postoji nikakve vehabije ili postoje vehabije po znacima navoda. Ako postoje vehabije, onda to sigurno nisu oni ljudi i one žene kojima se to nastoji prišiti. To je jedna pogana etiketa koja nastoji iskrene sljedbenike Kur'ana i Suneta, mladiće i djevojke, ljude i žene, kojima je islam u svoje srce i koji su spremni za njega dati glavu i život, znači njima se želi prišti taj etiketa, upravo da ljudi ne bi u njima vidjeli taj hajr i da ih ne bi slijedili, slušali ono što govori. Kada nas god kažeš istinu, ovo je istina što ste čuli. Jedan čovjek je slušao istinu u jednoj hudbi i rekao Allah, odmah, duševio sam se. Čovjek je rekao sve što bih ja rekao, a drugi mu rekao je to vehabija. Znači, upravo je ta etiketa prodala njihovo srce i oni ne razmišljaju. Samo se služe onim što im šeta nabacuje. Pa molim Allah uzvišen da posle ovoga mnoge stvari budu jasnije, da nam se Allah smiluje oprosti nam, da u Kabulu od nas primi kao veliko dobro djelo, da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i od najbližih njemu subhanu wa ta'ala i na dunjalu i na ahiretu. Da vas Allah želešanu nagradi sve što sam rekao, molim Allah da oprosti i nama i vama. Molite ga i Allah da se prašta. Zakum Allah, سمع الإله يقول في آياته من يشتري الأخرى بشيء هان خاض الغمار شهيدنا بعقيبته بسم الله što se tiče onoga ako propusti jedan namaz on može biti evlija ali šeitanski znači on može biti prijatelj evlija znači prijatelj ali šeitan jer poznato je u hadisu Allah, od poslanika sa veselem. Znači, ovo se ne odnosi na ljude koji još nisu počeli klanjati, a njima savjeti da što prije počnu, jer zaista stvari krajnje ozbiljne. Melek smrti može sad gleda u tvoje lice i čeka naravno da Allah da ti uzme dušu, Allah nikad nisu pao na srđe. Šta ćeš naći pred Allahom? Znači, ovo se odnosi na one koji su spoznali Allaha i klanjaju, pa ostavi taj namaz. Za njih kaže Allah, poslanik sa veselem, da su nevjernici, jedan namaz koji se namjeno propusti i da u šarijatskoj državi zato leti glava. Znači, ako posle ovoga može biti evlija, jasno je da može, ali šetan evlija. Onaj koji nikako ne klanja, svakako, da u tom domenu ne može biti bolji od onoga koji klanja. Najveće dobro djelo kod Allaha, nakon šehadeta, nakon izgovaranja la ilaha muhammed rasulullah, jeste da obavlja namaz, jeste da pada Allahu Đelešanu na seđu. Pa onaj koji, plan, koji klanja, sigurno da je bolji od onoga koji ne klanja. Ovi koji ne klanjaju, uglavnom se pravdaju, kažu moja duša je čista, ja sam veći vjernik srcom i tako dalje, tako dalje. Ovo su isprazne teze, isprazne formule. Zaista ako imamo jednu posudu, jedan čup, i ako u njemu med, i okolo će se osjećati med. Ako u njemu sirče, okolo će ostati sirče. Znači ako ti iskreno vjeruješ u Allaha Đelešanu, sigurno će ta vjera tebe ponuka da padneš Allahu na sređu da mu se konjaš, jer znaš da taj kojeg vjeruješ, kojeg voliš i kojeg slušaš, ti naređuje prije svega ako si musliman da mu se konjaš. Drugo pitanje glasi, ako odemo bez nijeta da nam neko nešto da, i održimo sjelo i neko odluči da dati hediju onome koje je to sjelo održao, odnosno na sjelo na kojem je prenosio znanje, da li nam je dozvoljeno uzeti tu hediju? U šarijatu je dozvoljeno spojiti ahiretsku i dunjalučku korist. Znači spojiti korist na dunjaluku i na ahiretu koju ćeš naći onda kad ti najviše bude trebalo. Primjer, obavljanje hađa sa nijetom ahiretske nagrade hađa i sa nijetom trgovine na hađu je dozvoljeno. Znači, na osnovu ovoga može se reći da je ovo dozvoljeno. Međutim, nikada čovjeku prvi nijet ne smije biti novac. Da Allahu vjeru prodaje za novac. Ali svakako, da kada čovjek ima nijet ahireta, znači nijet Allahovog zadovoljstva, to mu je prvo, a usto dobije dunjaločku korist, to mu je dozvoljeno. Allah najbolji zna. Sljedeće pitanje, na kojem stepenu je Ajvatovca i Memud na pravo bune? Ja zaista ne bi da budem radikalan i da neko posle ovog kaže ovaj nam je komplet vjeru promijenio. A reću da je Allah poslanik sa selem u jerodostojnom hadisu najavio da će doći vrijeme kada će sunnet biti smatran novotarijom, a novotarija će biti smatrana sunnetom. Što se tiče ovog što je pobrojano, znači Ajvatovica, ja sam dao dokaze, iznio i onaj ko ima pameti njemu je jasno. Što se tiče Mevluda na Buni, o tome se može razgovarati, Zašto kada može razgovarati? U vrijeme Allahovog poslanika sa Vasele Muhammeda, u vrijeme Ubekra i Umera ne bi se o tom razgovarao. Jasno da je to novotarija. I ona je novotarija i do danas i do sudnjeg dana. Međutim, danas neki takozvani alimi pokušavaju tu novotariju ohalaliti, opravdati i reći da je to u stvari badet. I to ne može biti, jer ako je nebu u stvari znači u prijevodu rođendan, slavimo znači 12. grebiju levela, po znacima navoda da slavimo, rođendan Muhameda sa Vasele. Nikad ga on sam sebi nije slavio. Nisu mu ga slavili njegove sahabi, oni koji došli posle shaba nisu njima slavili, oni koji došli posle njih nisu njima slavili. To je samo slježenje kršćana njihovih običaja. Rođendan u islamu ne postoji. Šta se slavi rođendanom? Slavi se godina dana bliže Allahu Đalešanu. Slavi se smrt koja ti dolazi godinu dana ti je bliža, a šta si spremio za Allaha Đalešanu, pitaj se. Znači, s te strane jasno je da neugodna buni jeste na utarija i da nije od vjere s kojima je došao Muhammed, sallallahu sallam da mu vehabije ne dozvoljavaju tumačenje Korana i zašto? Batinsko i zatinsko tumačenje, na primjer, tumačenje riječi Allahova ruka iz Korana. Kao što rekao, prvo nema vehabija. Ti vehabije, nakon ovog, pita, nakon ovog predavanja, ako opet neko koristi ta izraz, onda bojim se da mu je mozak malo stopiran. Znači, vehabija ne, nema. Kad se kaže vehabija, možete reći tako zvane vehabije ili vehabije po znacima navoda se tiče tumačenja Kur'ana vehabije prihvataju takozvane sve ono što je došlo kroz historiju od najboljih alima selefa koji su poznati kao što je Ibn Kesir, kao što je prije njega Taberi, kao što imam Kurtubi i tako dalje. Njihovo tumačenje Kur'ana, njihovi tefsiri. Znači, ovi su ljudi, pri, ove su ljude prihvatili svi ali mi sva muslimanska olema, svi muslimani širom svijeta. Ako ja kažem da od njih prihvataju tefsir i od njih uzimaju, Neko će reći to su sad vehabijski mufesiri, znači to mogu biti novi sad termin. Ne, nego su to najbolji mufesiri svih vremena koji su potvrđeni kao takvi. Što se tiče batinskog i zahirskog tumačenja, Allahova ruka e, i tako dalje, znači to su Allahovi sifati, Allahove osobine, da on ima ruku I mi ulazimo kakva je ta ruka, kolika je ta ruka, otkud je ta ruka, je li slična našoj ruki, tak, ruci i tako dalje. Mi potvrđujemo ono što je Allah Đelešanu sa sebe rekao i kako je sebe opisao u Koranu i Sunetu. Ako Allah Đelešanu kaže jedu Allah, Allahova ruka, mi potvrđujemo da je Allahova ruka. Ne ulazimo je li to Allahova moć ili Allahova ili je Allahovo nešto drugo i ne zamišljamo kakva je ta ruka. Zašto? Zato što Allah Želešanu prekida to i kaže u suri Šura 11. majetu Leje se ke mislihi šeim mahuva samim basir. Ništa nije kao on. Znači ne možeš njegovu ruku ili njegovo stopalo ili njegovo lice zamišljati kao svoje. Jer ništa nije kao on i njemu ništa ne sliči, a on je onaj koji sve čuje koji sve vidi. Ne mislite li da se mnoga braća odgovorna za takav način obhođenja od strane neupućenih ljudi koji su vjernici? jedan alet nam je pričao da je Ebu, Ebu Bekr radi Allah nije nosio kratke pantalone. Pojasnite zašto je preporučeno nošenje kratkih nogavica. Radi se o sljedećem. Ja se slažem s tim da su ljudi iz svoje prevelike ljubavi prema Allahu, želje za Allahom nagradom, shvatili da je to najvažnija stvar slana. S te strane uradili mnoge negativne korake. Rekli su da onaj ko ne nosi nogavice ili ko iznad člana, kako nema bradu, nije dobar musliman, neuzu bila. To su glupe stvari. Danas treba te greške ispravljati. Ali isto tako ne smije niko negirati da je od suneta Allahovog poslanika sa veselem da se te nogavice, premda to nije najbitnija stvar, ponovo ponavljam i nije vrijedna rasprave, ali ne smije niko negirati da je to od islama i da to tako treba biti. Isto tako je zabrali, tako dalje. Što se tiče Bubekra, Taj hadis glasi u stvari da kad je Allah poslanik sa svojom rekao da se te, da ko pušta odjeću da mu se vuče po zemlji ispod članaka, da to radi iz oholosti. Pa je došao Ebu Bekr i rekao Allah poslaniće, meni kaže odjeća pada ispod članaka. Kaže Ebu Bekr ti to ne radiš iz oholosti. Znači ovo je pogrešno što je rekao taj Alim da ga Allah Đelešanu nagradi, jer Alim, iako je Alim, ne zna sve. Tačno objašnjenje ovoga hadisa jeste da je to zbog toga što je Ebu Bekr bio mršav čovjek. I kada bi navukao svoje pantalone, onda bi mu spale. Znači kad bi on navukao pantalone, onda bi mu spale. U tom stadiju došao Allahom poslaniku sa Lesalim i rekao, spadaju mu ispod. Pa mu je rekao Allah poslanik, to nije iz oholosti kod tebe. Jer on je vuk koga su spadale. Isto koga neko ima labav kajiš pa mu spadnu u pantone. I nego je tad uvidi u tom stanju kada pa ti kada puštaš odjeć ispod. Znači nije to iz oholosti, to je objašnjenje ovoga hadisa. صاحب الهم إن الهم منفرج وأبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت ثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج فابشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسا فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله حسبك مما عذت منه به وأين أمنع ممن حسبه الله الله حسبك مما عذت منه به وأين أمنع ممن حسبه الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بالخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الحمد